червонясте листя на американських кленах опадало, з гілок ялин звисли великі, схожі на свічі шишки, а горобина яріла і вабила зір. Вона намагалася відгадати, випадково він опинився в проводирях, чи це надумано заздалегідь хотіла, щоб випадково, і хотіла, щоб чекав на таку нагоду. Їй приємно і так, і так хотіла розсердитись і не могла. Це знову ж тривожило. Повз них пробіг хлопчик з туценям. В цей час повіяв вітер, і з берізки полетіло листя і окутало хмаркою хлопчика та пса. Цуценя підскочило, хотіло вхопити листочок зубами, але він полетів далі, кинулося за другим, за третім, а тоді закрутилося вихором і собі задзявкало, застрибало. Видно, це був перший листопад у його житті, і вони не розуміли, що це таке, і крутилося в радісному незнанні. І крутився безпричинно радіючи пацан, теж стрибав, як цуценя, ловив листочки. Ірина подумала, як гарно, коли щось уперше, коли не знаєш, що це таке. Сергій і Ірина засміялися. Вона теж відчула безпричинну радість і почувала, що сміються вони з Сергієм одним сміхом. Хлопчик і пес побігли далі, сховалися в кущах. Вони забрали з собою Сергіїв та Іринин сміх, їхній веселий настрій. Ішли по пухкому листяному килиму, котрий таємниче і трохи сумно шелестів під ногами, і на дні душі теж заліг щем і лунав у повітрі реквієм. Вічний реквієм по тому, що мало збутися і не збулося. По струнах, які обриваються, по надіях, що не справджуються, по сміху, який так швидко завмирає. Вони обоє і якось влад відчували це. Може, тому що думали одне про одного. А може, думали, що ота потаємна, неясна для обох надія ніколи не стане реальністю. Листя опадає і опадатиме, і вони йтимуть по ньому з однієї осені в другу, а з осені взиму. І все ж було їм і гарно. Ніщо не гріє так людину, як власне серце. Молоді дуже хлопці, студенти політехнічного інституту, грали у волейбол, грали з захватом, з вогником, м'яч аж тріщав під долонями. Хлопці були червоні, спітнілі й веселі. Вони постояли кілька хвилин, подивилися і рушили далі військовою доріжкою Велетенського парку. Попереду на алеї двірничка палила листя. Білий стовп бурхав просто в небо. Довелося обходити. А коли порівнялися з багаттям, звідкілясь збоку потягнуло вітром, і давка хмара окутала їх з ніг до голови тій хмарі вони загубили одне одного. І коли вийшли з неї, їхній одяг ще довго зберігав запах диму. Обох огорнула печаль, бо думали про листя, яке облітає і яке пожирає вогонь, і про інші листочки, які мають пожухнути, не розгорнувшись.